บุ๊กทูสามสิบแปดทริซตอสุมในรถแท็กซี่ฟตักซ í k u ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ Zavolejte mi taxi prosím ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ Kolik to stojí na nádraží? ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ Kolik to stojí na letiště? กรุณาตรงไปครับ Pořád rovně, prosím. กรุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ Zde doprava, prosím. กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับ Na rohu doleva, prosím. ผมรีบมามนัสเปียผมมีเวลา มามชัสกรุณาขับช้าลงได้ไหมครับเยจเตโปรซิมพอมาเลยกรุณาจอดรถที่นี่ครับ zastavte zde prosím กรุณารอสักครู่นะครับ p o ชเ e j t e chvilku prosím เดี๋ยวผมกลับมาครับเซมฮันต์สปาตเกขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ prosím dejte mi ú č e ผมไม่มีเงินทอน nemám d r o b n ไม่เป็นไรที่เหลือนี่ให้คุณครับ to je v pořádku zbytek je pro vás ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับ z a v e s t e mě na tuto adresu. ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับ o d v e s t e mě do mého hotelu. ขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ o d v e s t e mě na pláž.